izigarri kontendu zu eta harro hortan parte hartuik. Eta mm, bai, netako lehen, horrek eman ditazut uh, aukera bat uh, antzerkien egiteko uskaz. Ez baita guti, beti frantzesez uh, izan nunduzun antzerkian. Bai, uh, liseotik hasi nintzalaik antzerki egin ahinila eta hola beti frantzesez frantzesez. Lagunak atzaman nintitzun frantzimentak bai uh, antzerki egiteko eta hor uskaz. Tordin bai, zinez uh, uskal herrian kuritziak... Uh,